Urriak agoita maika, gaur rosteguna da eta hau berri hon albistegia gehiago duzu radiaren albiste mankizuna, ze berri dakarzke guzu, Xabi? Bai, pues atzo, entxundugun bezala, atxo bildu zen udal batza. Bai, xabi atzo, atzoko udalbatzan pesenek aurkeztutako farmakoen kopagoaren aurkako mozioa onartu zen, eraberean eskolako jantokiko bekak berriztatzea onartu zen udalbatzaren saio osoak bi ordu eta berrogei minutuko iraupena izan zuen denbora tarte horretan aurkeztutako amalau puntuetatik amairu landu duziren azkeneko puntua bilduren mozioa alegia azken momentuan erretiratu baitzen. Gazteleku berria, udalerriko bitartekoekin eraikiko da. Obra hau esekutatzeko udalak sei pertsona kontratatu beharko ditu. Hiru peoi eta mailako hiru ofizial udaleko obra zerbitzutako nagusia udaleko arkitekto eta aparejadorearekin batera laneko nagusia izango da gazteleku berriaren eraikitze prozesu horretan. Beraz, administrazioko baliabidenei ezagupenak erabiliko dira eraikitze prozesuan. Euskarazko labur metrai erakustaldia gaur bertan. Zorroka elkarteak antolaturik, arratsalde honetan, zortzitan kulturgunean Euskarazko amaika labur metrai proiektatuko dira. Euskarazko Eta Los Cubas elkarteak rock and roll jaia antolatu dute. Bai, larun bat honetarako justuki, arratsaldeko seiterritan, Euskal Herri plazan, 57 grados eta dekor leones bantz izango ditugu gaurko gaueko amabitan, festa giroa, kubas elkartera, leku aldatuko da bertan, musika jartzen, berrio zarratiaren irratian barkatu programa bi egiten dituen, Alvaro DJ egongo da. Movimiento Compañía y Gandionetan Yardunean. antzerkiko jaordunaldiei hasiera emanez, a ambos lados del muro antzeslana orkestuko dute Movimiento No Out konpainiakoak horra honek fies presoa izan zen patxi zamoruren autobiografia kontatzen du Pablo Mundiok idatziriko obra dugu hau eta iman oleskinazok antzestu da antzeslana ikan deonetan arratxaldeko zazpietan ikusteko aukera izango dugu sarrerak, leiatilan, salgai. Deno eta kirolen tarteari dagokionean Berriozar Futbol Klubeko taldeek eh, jokatuko dituzten partiden inguruan informazioa zabalduko dugu eh, gizonezkoen regionalak beti onaren aurka lehiatuko da igande honetan eguerdiko amabitan atarrabiko zelaian Eta bigarren gazteak ardoien kontran eh, jokatuko da larun batean arratzaldeko lauretan berriozarren eta berriozarko kadete A taldea sanina ziren aurka larun batean, eguerdiko ordu batetan, hauik ere, berriozarko zelaian. KDT B taldeak e, eh, Inter Pamplona e, eh, larun batean eguerdiko eh, amabitardietan jokatuko dute. Eta aurrak ordea aurren taldea etxarri aranatzen aurka jokatuko dira edo lehiatu ingo dire berri berriozarko zelaian e, larun bat honetan goizeko amaikaterritan. Eta aurrak B taldeak lezkairuren kontra jokatuko du larun batean goizeko amarretan berriozarren eta emakumezkoen futbolari dagokionez, eh, emakumezkoen regionalak izarraren aurka jokatuko du partida Lizarrako zelaian larun batarekin, atxaldeko lauetan. Eta emakumezko sortziko futbola, oberenaren kontra, larun batean, amaiketan, berriozarren. Berriozarren. bueno, eguraldiaz mintzatzeko junea dugu orain, zer dio gaurko iragarpenak, garazi? Bai, xabi, zerua odei gutxirekin egongo dela erdi mailako odeien eta goi odeien tarteekin aizea aldakor eta ahul libiliko da. Temperatura minimoak gutxi edo nahikoa jitxi eta maksimoak nahikoa igoko dira izotz txikiagiteko probabilitateare izango dugu gaurkoan. hau izan da guztia gaurko albistegiari daukionez informazio gehiago datu zen orduetan Berriozar erratiaren sintonian fmkoiun.zortzian edo orduro interneten eguzkiplaza.neten